mainguruan ziren guztiak, adoskinen jaiteko, ez ginuela uh, espekulazioa hasi nahi, eta behaz ez ginera ados erosteko edo proposamen bat egiteko hiru milionetan. Beaz, errefusatuko dugu, eta zafrak fiarki uh, eh, errefusatuko du, proposamen hori, baina hala ere gauzak idekia dira, zenta jabeak erjana du prestzela behiz mintzatzeko, guai behiz kartak mainan gainan dira, lehenziko saltzea hautsia da, beraz, bertze etapa batean sartzen dira, nun abiatzen alden negoziak eta bat eta hor goizuntako helburua zen jakitea hor zirenek nahi zutenez segitzea uh, eh, lantzen proposamen bat egiteko. Eta hori adostua izan da eta zafejak beraz eginen du proposamen bat mederen uh, eh, ahemanetan txartuko da ja eta ondotik saiatuko da egiten proposamen bat dena erosteko.